Labadiena. Visiškai nenoriu skaityti paskaitos apie vokiečių okupaciją, apie rezistenciją, kaip ir apie Lietuvos nepriklausomybės e, praradimą. Manau, visą tai gimnazijos programoje turėjote išstudijuoti, žinoti. Ir keista būtų, jeigu aš čia ką naujo sugalvočiau ir pasakyčiau. Pagaliau, va, kas jau kas, šitos temos yra puikiai atspindėtos pagrindiniai kursų literatūrai, tai yra Lietuva 40-90 metai, ten vos net trečdalis tos knygos, o su rezistencija tai ir pusė būtent tam ir skirta galėčiau sakyt, kad mm, tuo ir baigiam paskaitą, na, bet kad jau pradėjau vis tiek, šį beitą reikia pasakyti. Nes, e, na, ir, ir toj Lietuva 40-90 mm, trūksta bendro konteksto, ypač kalbant apie holokaustą. Ir bendrai apie vokiečių politiką mm, Lietuvoje nacijų okupacijos metais. Na, ta politika, tai matote, su normaliom reguliariom kaip vadindavo nuo 17 amžiaus valstybėm yra viskas gana paprasta yra apibrėžtos politinės partijos na jų programos tai ten visokios gali būti tai reikia dabartinės Lietuvos pažiūrėti, ką jos su realybė turi. Bet kuomet prasideda valstybės veikimas, politikos įgyvendinimas, tuomet jau galima kalbėti apie konkrečius tikslus, nes bus kažkokio planavimo, strateginiai dokumentai, bus sprendimų prieimimas aprašytas. Na, parlamente įstatymus priima. Tai gali žinoti, kas siūlė, kas kaip balsavo, pasisakė, priimant, ne, nepasisakė. Viskas fiksuojama teisės aktuose vienokio ir kitokio lygio. Tyrinėtojam gana nesunku. Taip, be abejo, korupcija, interesų grupės, kokios nors slaptos, uh, viskas gali būti, kaip ir, ir užsienio penktos kolonos ar žvalgybos veikimas gali būti, bet dažniausiai tą sunku įžiūrėti. Na, o totalitarinėse valstybėse viskas baigėsi, dievas žino kuo. Susiaurėja sprendimų politikos formavimas, politikos pasirinkimas, na, formuoja visuomenė, žiniasklaida, politinės partijos, čia demokratijai. O totalitariniai, vienpartiniai, tiksliau, faktiškai be jokios partijos sistemoje, kas formuoja? Ogi vadas ir jo artimiausia aplinka. Kas didesnė įtaka tam vadui turi, tas ir savo tikslus ir gali gyvendinti. Kas pasirinkimas, ką daryti, ko nedaryti, koks? Vadas vienas, ar Stalinas, ar Mao Zedūnas, ar Kim Ir Senas, ar dar koks nors. Jisai nusprendžia savo galvoj, padiskutuoja su savimi ir priima sprendimą įgyvendinimas absoliučiai priklauso nuo to, ne ką jis parašys, o ką jis va tiem savo vyriausiam vykdytojam pasakys. Ir po to tose totalitarinėse valstybėse galima užsikuisti ieškant, ką tokio norėjo Stalinas padaryti, sakykime, su Baltijos valstybių gyventojais arba su visais, kurie ten ne, ne, ne, ne rusai. Nu, Dievas žino. Nei vieno dokumento nėra rasto su Hitlerio parašu, kad žudyti žydus ne, ne tai, kad visus ir visada, tiesiog šimtą ten ir du šimtus, net ir to nėra. Nes kam to reikia? Viską tvarkė žodžiu, jau ten net, net ir iškalbėję yra, kad net ir telefonu negalima apie tai kalbėti. Žodžiu, tiesioginiai nurodymai, Führerio valią pareiškė SS vadui Himmleriui, jisai įgyvendins. Popierėliai bus likę, bet jie bus likę tik tai žemutiniam ligmenį. Tai tas pats ir, ir su Sovietų sąjungos ir strategija pasaulio dominavimo, ir su nacionalinė politika, ir, ir su socialinė, ir kultūrinė, ir su, su kuo tik tai nori. Totalitarizmas šio, šio požiūrį nesiskiria. Na tai tas pats buvo ir, ir su Trečiu Reichu. Šalia to, totalitarinės valstybės labai gražiai gali slėpti savo tikslus, labai lengvai. Kontroliuoja žiniasklaidą, absoliučiai kontroliuoja. Čia totalitarizmo vienas pagrindinių požymių informacinius srautų ir kultūros kontrolę. Na ir, ir taip. Ką ten galvoja Hitleris, jo aplinka, e, jo ten rateliai, esesininkai ar nacijai, sužinoti buvo neįmanoma. Tiesiog pliurpė vieną, diplomatai vieną, kariškiai kitą, politinių partijos e, aparato, vokiečių darbininkų socialdemokratų partijos trečią. Ir jeigu su Hitleriu arbatos e, negėriai, tai maža ką galėjai žinoti, kokie yra tikslai ir planai. Nu, planus ir tikslus gali atspėti iš elgsenos, ką daro, bet tam reikia laiko ir, ir to laiko reikia nemažai. Šalia to dar reiktų pridėti, šiaip įprasta, kad trečias reikas čia tokia tvarka visur, jie, jie naciai taip mėgo save pateikti, vaizdavo militarizuotą visuomenę, biurokratizuotą viskas. Na, kad biurokratizavo, tai biurokratizavo, čia teisybė. Tam, kad padangas įsigyti, reikėjo 17 skirtingų institucijų derinimų ir, ir parašų. Čia privačiai firmai. Asmeniui tai iš viso galėjo tapti nesibaigiančią kelionę. Mm, kančių keliais. Mm, bet e, vidinės tvarkos valstybės normalios Hitleris, na, jis buvo asmeniškai nepajėgus. Ir, ir tie jo aplinkos veikėjai lygiai tokie patys. Susirinko pagal save tipelius. Na ir, ir taip veikia Führer principas, kuomet kiekvienas kažkam vykdantis savo užduotį, vadovaujantis kažkam turėjo teisę užsiimti dar kuo tik tai nori, jeigu tik tai gali. Na, tai apie, čia net ne valdžių atskirimo, čia, čia funkcijų, čia veiklos ryčių atskirimo principai. Ir gavosi, Vokietija vienu metu veikia penkios žvalgybos, tarpusavį besipjaunančios, e, tiekimo e, trys sistemos iš esmės ir statybos. Kariuomenė šalia jo kariuomenės kaip ir sudėtybė, savarankiškas SS divizijos sudarinėjami daliniai, kurie kaip ir nacionaliniai kažkokie, kaip ir Wehrmachto žinioj, bet tiesiogiai kaip ir nepaklūstantis. Lietuvoje, kai vokiečiai okupavo, tas pats prasidėjo. Nesuprasi, kas didesnė įtaka turi ir, ir kodėl. Pagal laipsnius ir aprašymus viskas aišku. Praktika absoliučiai nesuderinom. Na tai turbūt viršūnė buvo Lietuva, buvo padalinta į dvi karinės sritis, Kauno ir Vilniaus. Tai Kauno karinės srity kūrė vietinę rinktinę, keturiasdešimt ketvirtais na ir ją ruošės panaudot ten prieš armijos krajovos lenkus ar, ar prieš raudonus iš Baltarusijos partizanus kur panaudoti? Kauno toj srity kaip ir nelabai čia yra. Vilniaus srity. O Vilniaus sryčiai vadovauja e, ten toks Wolfas ir e, jisai pareiškia, man šitų nereikia. Jisai, matai, jau sudaręs sutartį tokia pusiau rašyta, nerašyta su armija Krajova ir, ir ten tai armijai Krajovai ginklus, dvi sritis sukurti, Deveniškių ir Švenčionių berots. Ir jau jie čia tą armiją Krajova gins nuo, nuo raudonų partizanų vokiečius. Tiesa, vėliau, kai Hitleris apie tai sužinojo, jis, jis tą Vilniaus karinės ryties vadovą sušaudė. Nes, na, jau absurdas kažkoks e, su, su pogrindinė organizacija, kuri Varšuvoje sukilimą surengusi Vilniuje draugystė ir dar ten tokia draugystė, kad armija Krajovo ten net tankų pulkų norėjo, kad vokiečiai jam duotų. Na, tankų negavo, bet ginklus tiekė ir, ir šiaip labai draugiškai elgėsi. Tai taip ten nusiūstus kelis dalinius vietinės rinktinės uh, sumušė, nu kur ten nesumušė, po 15-16 šovinių turi, o tie su kulkosvaidžiais mm, sumušė, kai kurie žuvo, kitų ten už kelnes numovė, uniformas nurengė, va, iš, išvijo, vokiečiam į rankas perdavė armiją Krajovą įveikusi savo priešininką lietuvis iš vietinės rinktinės. Ir tokio absurdų būta daug, pjovėsi tarpusavį SS, Wehrmachtas savo užsijėmė, na, Vokietijos kariuomenę politiką, kaip čia pasakius, ypač okupuotose sritise. 300 km iki fronto skaitėsi karinių veiksmų zona ir ten e, niekas išskyrus kariuomenę nieko daryti negalėjo. Na, frontas į rytus taip nudulkėjo, kad greitai čia Lietuvoje tai yra kariuomenės įtaka sumažėjo. Bet jie irgi buvo tokia savotiška. Iš vienos pusės jie kaip ir atsiminė, kad Lietuva čia, na, Vokietijos nesąjungininkė, bet na, tokia pusiau draugiška valstybė kaip ir valstybė, tai tai pulti ir išvaikyti Ambrazevičiaus laikiną vyriausybę jie nepuolė. Bet ir jai nieko leis daryti irgi nesiteikė. Dar daugiau sukilėlius birželio tautinio darbo apsaugą nuginklavo, ką tik tai pagavo. Be leidimų koja niekur žengti buvo neįmanoma, ypač Kaune. Dar ir sušaudė žalę tiltą geležinkelį saugojo, tai A, leidimą turit, neturit. Tai va visą grupę vietą ir, ir, ir nužudė. Nu, žodžiu, tie savo turėjo kuo užsiimti. Jie beje ir siūlė, kad Lietuvos valdytoju būtų Emilis Justas, generolas Emilis Justas, jisai buvo tarpukario Vokietijos ambasados karo taša Lietuvai. Jis ten kažkaip kažkokius savo ten tarsi iš Lietuvos, ne iš Lietuvos jo protėviai. Vėliau asmenybė tai jį tokia spalvota, kad e, Stalino veikėjai iš Lietuvos beje Slavinas ten ir panašus, jį pagrobė iš Britų po karo jis buvo Britų okupacinėje zonoje, bet ten surado išdaviką ir, ir pervežimo metu jį, jį pagavo, suėmė, nu, nužudė Lukiškėse. O buvo dėl ko? Taip, na, pats dokumentų nemačiau, bet iš tų čia tokių visokių rusų tyrinėtojų išeina, kad jisai buvo Stalino agentas iki 38 metų. Na, toksai, kaip filme Štirlicas ar ne Štirlicas. Nu, labai jau čia puikiai atrodytų, žydų šaudo, komunistų šaudo Lietuvojo, šiaip tai, nu be partinio bileto tas KP, bet toks žmogus. Masonas buvęs senelė, nesenelė žydė, liktai, na toks žmogus su, su praeitim. Tai gerai, Emilio Justo įkišti nesugebėjo į Lietuvos vadovus, nors gal ir būtų geriausias e, pasirinkimas, nes jis vėliau kaip Lietuvos va, tos karinės administracijos vadovas, tai su lietuviais elgėsi labai nuosaikiai, ten, ten kelis kartus ir užtaręs yra ir, ir, ir e, ne iš tų, kuris ten ypatingas būdelis. Tiesą sakant, nelabai jis ką ir paliko kaip e, vokiečiam atsitraukiant kažkokį provokišką pogrindį. Tiesiog, kai jį jau ten tardė, sakė, kad nenorėjo lietuviai vokiečiam tarnauti ir nieko čia neprikūrė. Nes viena iš priežasčių labai tikėjosi, kad e, vokiečiai čia partizaninį judėjimą matai, prad, matai pradėt ir, ir... Na, nieko ne, ne, nesurado. E, Vermakto valdžiai pajudėjus toliau į priekį buvo, buvo nesi įvestas vadinamas civil fervaltingas arba civilinė administracija. Na, Liepos 17 jau čia atsiunčiamas veikėjas, Alfredas Teodoras, e, ai, <laughs> Adrianas Teodoras von, von Rentelnas, e, jisai Lietuvos general, generalovas. Šiaip tai ten toksai dviejų da, daktaratų, dvigubas daktaras, kaip sakant, kažkokiu komer, komer žinovas, e, nacistas, autoritetas jo didelis ir nors formaliai čia tos mm, okupuotos rytuose teritorijos buvo pajungtos uh, tiesiog speciali Reicho ministerija okupuotam, okupuotam teritorijam, tokia ministerija veikia Berlyne, jai vadovavo Alfredas Rosenbergas, na, toks vokiečių ideologas, Hitlerio numilėtinis. Tas Rosenbergas taip šiaip kaip estai iškapstė, tai estas yra, bet, bet šiaip na, estų kilmės turbūt, apsimetinėjęs, kad, kad e, baisiausias vokiečių ten baronas, E, labai anksti prie Hitlerio judėjimo prisiplakė ir buvo reikalingas jam dėl to, kad e, tuos žydų išminčių protokolus, rusų falsifikuota ta nesąmonė, jisai va, pateikė vokiečiam. Hitleris, kurio požiūris e, su žydais, ten žydos buvo toksai lygos, kažkokius labai simptomus priminė, labai to džiaugiasi. Na ir Rosenbergas iškilo iki, jį planavo, kad galbūt bus nacijų užsienio reikalų ministru. Bet paaiškėjo, kad e, neoficialaus vizito į Britaniją metu per, per kvailas. E, visų pirma, gėrė daug, antra, vokiečio akim nešvarus buvo, nes ten marškinius, kol atseit nesupūdavo, tol nepersirengdavo. Na, tre, trečia, nemokėjo aukštuomenėje elgtis normaliai. Bet jisai už tai antros pagal reikšmę knygos po dviejų man, mankamfų man Hitlerio e, vadinamo 20 amžiaus mitas. Ten irgi viena iš tų knygų, kurias skaityti nuobodu ir be ašarų neįmanoma, bet pagrindę, na ką, ką jis ten rašė, kad 20 amžius, tai kraujo grinumo bus amžius ir, ir, ir visokius tokius mm, neaiškius ir, ir iš dalies mistinius dalykus. Tai taip, jisai vadovavo ministerijai, kurį savo ruoštų iš e, užimtų Sovietų sąjungos e, dalių daugiau mažiau, ar Lenkijos dalių, suformavo Ostlandą. Su Ostlando Reicho komisaru e, Henrichu Loze prieš akį. Tas Loze buvo Šlesvigo Holšteino Gauleiteris. Gauleiteris tai partinis srities vadovas. Šlesvigo Holšteino žemė visa yra ir, ir, ir paraleliai valstybiniam administracijai, nacijai sukūrė savo partinę administraciją. Ir tą partinę administraciją lygiai taip pat kaip Sovietų sąjungoje pirmie sekretoriai, sričių ar respublikų, taip pat Vokietijoje tėvą gau vadovai ir, ir, ir viską reguliavo. Ir taip, čia buvo funkcijų, na, eilinis hitlerinė betvarkė. Mm, Šlesvigo Holšteino vadovas, jisai tuo pačiu metu Rygoje reziduoja ir iš Rygos valdo Oslandą. Tas Oslandas savo ruoštų susidėjo iš keturių e, sričių – Lietuvos, Latvijos, Estijos ir na, dabartinės apie pusę Baltarusijos. Dar tenai prisiplakęs e, buvo mm, na, toks su, suvalko Augustavo trikampis, kurį formaliai kaip ir turėjo prijungti prie trečiojo reicho, bet labai jau miškai – pikti vietos gyventojai pabijojo. E, prijungti prie Lenkijos irgi kažkaip nei šis, nei tas, tai ir gavosi tokia priplakta teritorija prie Oslando. E, kiekviena iš tų sričių vadovavo po, po generalinį komisarą, kaip minėjau, na tai Lietuvoje tas ir buvo Adrianas Teodoras von Rentelnas. Rentelno įtaka buvo didesnė negu Lozės partinė. Ir tiesą sakant, net e, Lozė galvojo, kad gal perkelti jo ir savo, tai yra rezidenciją iš Rygos į Kauną. Čia, matai, ramiau, Vokietija arčiau. Na, bet du, du, du tokie varai vienam Kaune netilpo. Ir taip, Rentelnas įsikūrė Kaune prie mm, verslo pamatų ir pramonės rūmų, na, retų spausdinių skyrius Donelaičio gatvėje su, su akmeniniu rutuliu. Tai ten toliau į kalną jo rezidencija, o šitą pastatą naudoja savo, savo mm, tikslam. Jis ten, ten irgi toksai, kaip čia pasakius, tipas sugebėjo susigadinti santykius su visais lietuviais, su kokiais tik tai bendravo. Nu, talentą turėjo šitiem dalykam. Nacizmo planų įgyvendintojas. Ir tuo, tuo pačiu toksai gana smulkmeniškas ir priekabus e, veikėjas. Na, dar savo ruoštų, dar tarsi mažai būtų, valdžių Lietuva buvo suskirstyta į keturias ne generalinės, o paprastas rytis ir dar į du miestus. Kauną ir Vilnių. Tai dar tose miestuose buvo po generalinį miesto komisarą. Na, Kaune, ko jau ko, vokiečių valdžios tai netrūko. Čia, čia visi, kaip sakant, subėgė ir, ir visi elgėsi vienodai. Žiūrėjo į Kauną kaip į karo trofėją ir bendrai į Lietuvą. Ir ką galėjo vogė, ką galėjo plėšė, ką gerojo atiminėjo. Na, nu, labai taip, be skrupulų. Laikinoji vyriausybė jam buvo kaip penktas ratas ir, ir kaip nors ją bandė nustumti. Pirmas bandymas tai <clears throat> rugsėjo, <clears throat> atsiprašau, ne rugsėjo, birželio 24 iš Berlyno raštekis tasi atskraidino, jisai turėjo pašalinti laikiną vyriausybę Ambrazevičiaus, e, bet pats raštekis nesutiko tai daryti. Tada beveik po mėnesio prasidėjus jau tam civil fervaltungui į areną buvo paleista lietuvių nacionalistų partija. Na, Lietuvių nacionalistų partija, tai ten toks keistas kratinys išsivystęs iš, iš valdemarininkų, iš slaptosios karininkų tos sąjungos, na bent jau ten vienas kitas iš jų, e, ir e, geležinio vilko. Jie pogrindį kaip ir atkūrė geležinį vilką, nes geležinio vilko organizacija 30-aisiai faktiškai buvo likviduota ir, ir nuginkluota ir, ir nieko ten daugiau ypatingai nevaidino, bet organizacija buvo gana maža, nieko jie ypatingai e, ryškaus nedarė ir išskyrus tai, kad yra nieko ir pasakyti buvo neįmanoma. Na, ten uh, steigėjas ir toks, kaip, kaip čia pasakius, vienas, vienas iš, iš veikėjų ryškiausių buvo mm, majoras Piragius. 34 metų pučistas, partijos steigėjas ir, ir vėliau generalinis tarėjas prie, prie e, Rentalno. Ne tik jis ten, ten, ten buvo, ten bu, buvo geležinio vilko liekanos, ten koks pulkininkas Byrantas ir, ir, ir panašus. E, gerai, prie jų dar šliejosi ir tiesiog paprasčiausi Lietuvos išdavikai ir kolaborantai, tie, kurie vokiečiam parsidavę buvo. E, kas čia tokie? Čia vėl toli landyti reikia, bet Lietuva su, Lietuva su Vokietija bendradarbiavo policijos, karinės žvalgybos, na ir šiek tiek pasienio, kaip čia pasakius, reikaluose. Bendradarbiavo, nes bendras priešas Lenkija ir keitėsi specialistais, važinėjimais, vizitais, su gestapo, su, su apvero karinė žvalgyba. Jos bendravo su Vokietija, tai iš vienos pusės jų Lietuvos valstybės saugumo departamentas negaudė tų ryšių. Iš kitos, net, net jeigu ir žinojo ir jautė, kad šitas va, dirba, uh, veikiantis e, Vokietijos žvalgybai, na, į tai žiūrėjo pro pirštus, sąjungininkam dirba. Nu, ką žinau, nu, kaip dabar e, čia kokie centriniai, centriniai ždūrai Amerikos dirba, tai ką, pagausim ir teisim, na, NATO sąjungininkas. Kol nelenda į politiką, kol neperdoda ten ypatingos slaptumo informacijos, o tik šiaip kokią tarnybinę, na ir tegul būna. Svarbu, kad mes žinome, kas jis toks, jeigu žinome, aišku. Tai va taip e, buvo ir, ir su tais tokiais veikėjais. veikėjais. Iš jų tai e, tiesiog kai kurie, na nežinau, jie, jie kaip toks Stasys Čenkus, kuris sugebėjo, jį sovietai užverbavo ir pasiuntė į Vokietiją 40-ais. Jis ten e, iš karto į gestapą ir pasidarė tokiu gestapininku, kad nebėgti, nei rėkti čia. Jisai grasino e, ir, ir e, Ambrazevičiui, ir Škirpai, Berlyne konkrečiai, kad jokių čia laikinųjų vyriausybė neskelbtų karai prasidėjus ir, ir, ir vėliau darbavosi. Beje, gestapas suformavo Lietuvoje gestapo skyrių ir jisai buvo iš dalies vokiškas na, vadovai, bet buvo ir, ir lietuviškas užsiminėjo, taip sakant, gaudimu. Na, o kitokio, va, sakykime, policijos vadas prie vokiečių, Reivytis toksai, jis taip vokiečių agentas užverbuotas ten ketvirtam dešimtmetį. Dar kažkada krito į akis, kai žiūrėjau, kur ten tokie, va, <clears throat> na, susidorojimai su žydais anksčiausi, be ypatingo ten įsakymo, be niekur nieko. Tik vokiečiai įžengė ir jau pirmą savaitę ten prigaudė, prišaudė. Tai daugiausiai tokių e, buvo Lietuvos pakraščiuose, Kretingoj, ten prie Vilkaviškio, prie Jurbarko. Ir kasgi ten, galvoju, darosi? Nei ten tų žydų daug, nei jie ten kažką reiškia. O ten darėsi dar paprasčiau. Tautinio darbo apsaugai arba partizanam ar sukilėliam vadovavo tenai buvę anksčiau policijos, pasienio, VSD ir panašus vadovai. Ir kai pasižiūri, paaiškėja, kad jie ten buvo tarpukariu gerą dešimtmetį, jie buvo kažkada vokiečių užverbuoti, tai paprasčiausia vokiečių agentūra. Lietuvos išdavikai, Lietuvos Respublikos išdavikai, tik jie jai išdavė dar ten kas 30-ais, kas 34-ais, kas 6 metais. Tai ne tie, kur kaip va, laikinoji vyriausybė, kad iš bėdos su, su, su Hitleriu bendradarbiaujam, nes o ką daryti, kitos išeities nėra. Ir šitokio veikėjo būta daug. Tai taip, nacionalistų partija sugalvojo surenkti Lietuvo, Lietuvoje, konkrečiai Kaune perversmą, išvaikyti laikinąją vyriausybę, užgrobti Kauno komendantūrą. Na, nelabai kaip jiems sekėsi, nepavyko. Nes iš kitos pusės būtų matyti ir, ir Vokietijos veikėjų, kurie per tą Liepos 23-4 dienos e, perversmo bandymą, ten gestapininkai e, laikinai vyriausybei net skambino, sakė, gal ginklų reikia, kad kaip nors e, apsiginti nuo tų. Na, apsigynė. Bet nieko tai nekeitė, nes po poro savaičių laikinosios vyriausybės veikla buvo nutraukta rūpjūčio 5. Vokiečiai jos nepripažino, E, realių pajėgų neturėjo. Vienintelį, ką turėjo, tai spėjo Kauno radiofoną užimti ir paskelbti, kad atkuriama Lietuvos nepriklausomybė priimti keletą deklaracijų tame tarpe, va, ir Hitleris sveikinanti, ir, ir antisemitinė iš esmės atšaukianti svetingumą žydam. Kitaip tariant, žydai turi išsikraustyti iš Lietuvos. E, ir, ir, ir viskas. Vokiečiam užėmus Kauną, laikinoji vyriausybė turėjo vieną automobilį, su kuriuo galėjo važinėti ir turėjo e, vieną telefoną, kuriuo galėjo skambinti. Ne vieno policininko, ne vieno kareivio, nieko. Moralinis autoritetas, kuriuo gali ten kažką daryti, gali nedaryti. Tie vietos visokie apskričių veikėjai galėjo išdarinėti, ką nori, iš Kauno jie nieko nei nurodyti, nei įkast. Pamoralizuot galėjo, kad ką jūs čia darot, kodėl be teismų ten kažką šaudote. Nu, kodėl žydus persekiojat? Vietoj to nuo, nuo rugpjūčio buvo suformuotas uh, tarėjo korpusas, generalinio tarėjo. Na, tai tokie pusiau ministrai, pusiau iš tiesų patarėjai Teodorai von Rentelnui. Kai kurie iš jų ten galėjo vykdyti ir vykdė iš tiesų antinacinės rezistencijos veiksmus ir ėjo su, su panašiu tikslu. O kai kurie, kaip tas pats e, Kubiliūnas, tai jau ten buvo stačią galvą Vokietijai parsidavę. Na, jis pirmasis generalinis tarėjas ir, ir kartais tą jo tarėjo vir, valdžia, net vyriausybę vadinam. Nepadėjo nacistai ir lietuvių nacionalistų partijai, kurį ten tiesiai šviesiai tai nacionalsocialistų turėtų vadintis, o ne nacionalistų jie hitlerį ir vokiečių, nu kokie dar čia fašistai, lenkų, lietuvių, dar gal žydų kokių atsiras, ar, ar, ar, ar vokiečių, nereikalingi. Jie beje tą jau buvo pademonstravę su Bermanto Avalovu, kuris Vokietijai trainėsi ir pa, pa, paštrėjo santykiam dėl Klaipėdos kartais Prūsiai lankydavosi. Ir Avalovas ėmė renkti rusų nacistų partiją Na, nacija atėjo į valdžią, uždarė į koncentracijos stovyklą. Tiesa, gerom sąlygom, karo pabaigos sulaukė, išvažiavo į Ameriką ir gavo pensiją kaip nukentėjęs nuo nacizmo veikėjas. Na, avantiristas, tai ką, ką jau čia be pasakysi, visą gyvenimą toks buvo, tokiu ir baigė. Gerai, Lietuvių nacionalistų partija gruodžio 17 dieną, a, kalėdom gražiai artėjant, arba atvirkščiai perversmo metinių progą, irgi gruodžio 17, ėmė ir uždarė. Nebeliko nacionalistų partijos. Kitų partijų karinės okupacijos sąlygom nei ten atkurti, nei, net ir bandymų nebuvo, net kūrė. Jos ėmė veikti pogrindį. E, faktiškai dvi iš jų. Tai liaudininkai ir e, krikdemai. Na ir veikia, ir veikia, ir, ir sunkiai veikia. Mhm. Du metus ginčijosi dėl programų, dėl, dėl koordinavimo ir tik 43 metais e, sukūrė vyriausią Lietuvos išlaisvinimo komitetą Vliką. Na, kaip žinote, tas Vlikas vėliau išeivijoje veikia, nes čia nelabai sugebėjo. Na, tiek to apie tą lietuvišką pogrindį galite pasiskaityti nurodytai literatūrai. E, Ta pati galėčiau pasakyti, aš meilaus gal, gal tokia ten jo paskaita, paskui iš paskaitos padarytą straipsnį, priseksiu. E, mano galva jis ten daugiau mažiau normaliai viską susakė ir su moraliniu vertinimu, ir, ir su viskuo apie žydų naikinimą, žydų holokaustą. Na, tiesa, tokių terminų kaip holokaustas, tai čia pagal filmą atsirado pusiau holivudinį 70-metį. Holokaustas reiškia auką sudegino visai, čia, čia jaučius degindavo. E, patys vokiečiai naudojo, na, tokį galutinį sprendimą, bet jie tą galutinį sprendimą Vanzėjos prie Berlyno ežero vilos konferenciją, tai jį įvyko gerokai vėliau negu Lietuvoje jau čia žydų masinės žudynės buvo įvykdytas. Na, o jau realizuoti jame tai iš viso 43-4 metais, plačių mastų ir, ir visur. Mm, patys vokiečiai to sprendimą mm, na, irgi stengiasi užmaskuoti, labai nekalbėti. Bendrai reiktų pasakyti, iki jungtinių tautų sukūrimo su E, dabartinių veikiančių genocido tokio termino neegzistavo tarptautiniai teisai. Ir Nürnberge, Nürnbergo tribunolė, kur, kur pakorė, e, tą patį Rosenbergą beje pakorė ir, ir teisingai padarė, e, tenai niekas nekaltino vokiečių nacistų dėl holokausto, žydų naikinimo, rasizmo. Bandė ten diskusijų metu užsiminti, tai gavo atsakymą, o pas jūs e, negrai Amerikoje kaip gyvena. Ne taip, kaip pas mus kokie nors ten slavai ar... ar Ne, tuo, tuo ir baigėsi. Kaltino kitkuo. Kaltino agresyvaus karo rengimu, pasirengimu karui, karo kurstimu ir karo kaip nusikalstamo veiksmo naudojimo. Nes šiaip tai tautų lyga iš tiesų Braino ir Braino Kelogo paktais, kurios ir Vokietija buvo pasirašusi. Ji numatė, kad e, galima kariauti tik tai su agresorium, Na, Vokietija bandė apsimesti, kad girdi Lenkija ten kažką užpuolė, radio stotį, bet viskas taip jau buvo prastai padaryta, kad nebėgt, nerėkt. Su Sovietų sąjunga jie irgi taip pabandė. Uh, kad, kad čia atsakas į Sovietų Sąjungos jau pasiruošimą karui ir, ir, ir tiesą sakant, kaip pasakė sovietų propagandistai, kad karas buvo nepaskeltas. Buvo paskeltas tas karas, normaliai užpuolė, niekaip neklastingai. Trečią valandą įteikė Berlyne pasintinį nu, Sovietų sąjungos, kad tai pradės karą ir, ir, ir pradėjo. Ketvirtą valandą įsiveržė. Na, bet čia, kaip sakant, tiek to, tarptautinės politikos smulkmenos. Su, su tuo karų draudimu dabar taip prisižaidė, kad vakarų valstybės, nei viena, paskutiniai karai, kurie buvo vakarų, tai buvo Didžioji Britanija, kam ten Suomijai, Rumunijai, man regis paskelbė Bulgarijai likti, viskas, Vengrijai. Nes daugiau karų nebeskelbė. Dabar mes kariaujame taip savo giname kažką, atsakome kažką, įsikišam dėl humanitarinių tikslų, na, puiku. Bet tiek to, nubaudė už agresyvaus karo kurstimą, rengimą, pradėjimą ir už karo tradicijų nesilaikymą. Na, va taip va. O žydai, ten ne žydai, lietuvių kiek žudė, čia, ar, ar, ar rusų, čia nebuvo tarptautiniai teisė tokių apibrėžimų. Vėliau jie atsirado. Egzistuoja konvencija, sutarimai jungtinio tautų, kas yra genocidas. Ir čia reikėtų pridėti, genocidas yra ne tik visų išžudimas, nes kartais čia tie Sovietų sąjungos garbintojai šių dienų būtent pradeda visokias nesąmonės e, skleisti, kad ne, genocidas yra net ir dalies tautos sąmoningas išnaikinimas. Ir dar daugiau, genocidas yra ne tik išnaikinimas, bet, e, sakykime, palikuonių e, turėjimo sąlygų nesudarimas. Tai taip pat yra genocidas. Ir nebūtinai tai e, sterilizacija ar dar kas nors ten. Badas sukeltas yra genocidas. Na, sovietai, kurie ir neslėpė, kad jie kanų ruošiasi sunaikinti, taip, kapitalistus. Buržuaziją ir kapitalistus. Tai taip, jeigu tavo toks šūkis, kad sunaikinsiu visus, na, galima verslininkus išversti, tai tu ir ruošiesi užsiimti genocido ir vykdai jį. Lietuvos kaime buožės, matai, sunaikins, kitaip tariant, ūkininkus. Sunaikino, tai irgi genocido praiška. O jau tokius ten masinis deportacijas į Sibirą, tai čia net ir šnekėti nereikia. Bet vat atsiranda, kur pradeda šnekėti, kad čia ne genocidas, o etnocidas, čia dar koksai nors, ten ideologinis, da koks. Netikėkit, išgirsit, žinokit, kad meluoja ir bando jūs apgauti. Nepasiduokit tokiem dalykam. Tai gerai. E, Lietuvoje žydų klausimą sprendė, kaip minėjau, laikinoji vyriausybė tuo, kad e, visi žydai turi iš Lietuvos išvažiuoti. Bet čia buvo tas pat kaip su Vokietijo, kur jie išvažiuos. Vokiečiai buvo skelbę, priklėdėję, kad jie žydam padovanojo ten Terezinštatą, tokį miestą visą, ir ten visi žydai gali ir gyventi laimingai. Na, tas Terezinštatas veikia ten greičiau kaip mirties iš bado stovykla, nei, nei, nei, nei kad bendruomenė. Ir, ir aišku, niekas nieko iš Lietuvos ten nevežė. Vietoj to prasidėjo žydų žudynės, Beje, Kaune tai čia jau net ir abejonių ne, ne, nelieka, Klimaičio burys, e, pagroma, Vilijampolį, sinagogos sudeginimą, ten galvų pjaustimą ir, ir vėl nežino ką išdarinė, jo burys suiminėja, for, prie fortų šaudo 7, 8, 5, kai, kur ir kalėjimus rengia. Laikinoji vyriausybė Klimaitį galų gale pasikvečia pasikalbėti, su keturiais generolais su visom regalijom ir, ir pasikalbėjo taip, kad jisai ten verkė ir, ir ant kelių nu, nukritęs šaukia rėkia, kad jisai, jeigu jis to nedarys, tai, tai jį užmuš jėgeris. Nu kas toks jėgeris? Jėgeris, e, Einzas, grupės vadas Baltijos šalise. Einzas grupės buvo sukurtas Vokietijoje, Berlyne konkrečiai bazavosi. Tai buvo iš e, policininkų ir tokių, na, galinčių paiešką užsiimti veikėjų, sudaryti specialios paskirties daliniai, keturi jie buvo, raidėm ABCD, e, kurių užduotis buvo likviduoti visus galinčius kelti pavojų vokiečių okupaciniai valdžiai okupuotose teritorijose. Darbuotis jie pradėjo Lenkijos užėmimo metu. Jie iš anksto sąrašus susidarydavo, su pavardėm, su adresais, ką reikia nužudyti, ką izoliuoti. Ir pagal tuos sąrašus, tai, nu, sąrašus, ten knygos ištisos, pagal juos ir, ir veikia. Žygiuoja karinis dalinys, iš paskos uh, armija kokia nors, iš paskos Einzas grupės atstovai jų pačių ten kiekvienoj toj grupėj, ten, ten po, po kelis šimtus iki 900. E, ir dėl to jie savo tom žudimo akcijom e, melai naudoja arba SS dalinius, kariuomeniai priklausančius, arba vietinius visokius e, dalinius. Tai Ukrainoje, Baltarusijoje, Baltijos šalyse daugiau vietinius tengiasi negu esesininkus. E, bet jeigu tokių nebuvo, na, ypač Baltarusijoje, tai pasitenkino paprasčiausiais e, ir kariniais daliniais, ir pagalbiniais daliniais, ir policija, ir kuo tik tai nesitenkino. E, būtent Einzas grupės ir organizavo uh, E, žydų žudynės, beje, masinės žudynės tokiu modeliu kaip Lietuvoje, vokiečiai jau buvo pradėję 40 metų pavasarį Jugoslavijai. Ir viskas jiem ten gerai sekėsi, tarptautinio skandalo nekilo. Kaip organizuojama? Įžengia vokiečių kariuomenė, tada vietos gyventojai jau, jau užfrontės pasipiktinę dėl nežinia kokių priežasčių žydais, pradeda juos puldinėti, plėšikauti, užmušinėti. Ir tada vokiečiai gelbėdami žydus, juos e, izoliuoja, surenka ir suveža į atskiras teritorijas, kad vietos gyventojai jų tiesiog stichiškai ne, neižudytų. To pervežimo metu dalį žydų įžudo, e, tose teritorijose irgi tuos, kurie netinka darbui, vienai par kitaip likviduoja. Dažniausiai iššaudo. Tiesa, apie tai niekam nieko nešnekant ir nepasakojant. Ir jeigu galvojat, kad Lietuvoje tarp toj okupuotojai ant kiekvieno kampo šaukia reikia ir laikraščiuose rašė apie žydus, tai klystate. Kur jie dingo ir nereikia žinoti. Kas matė, tas matė, bet niekam nepasakot. Devintam forte šaudo, na kažkas šaudo. Ką šaudo, kodėl šaudo, ne, ne tavo reikalas. Lysi tenai patį nušaus. Prie getai irgi aptverti išorinė apsauga iš policijos, viduj žydų policija, už bandymą ten priartėti, maistą įmest ar dar ką, nušaus vietoj kaip ir karo belaisvių stovyklų. Žodžiu, buvo žydai, žydų tarsi nėra. To, tokiu modeliu panaudoja. Panaudoja jį ir Lietuvoje. Va tas Klimaičio siautėjimas, po to žudynės Lietūkio garaže, irgi ko gero ten iš Klimaičio gaujos. Jis ten beveik 300 visokių galvažudžių surinkęs buvo ir su jais išsidirbinėjo. Plėšė, vogė, žudė. Iš tų jų prigaudytų laikinoji vyriausybė bent jau tiek sugebėjo, kad paleistų moteris su vaikais, e, kur, kurių dar nenužudė, ir paleistų tuos, kurie Lietuvos kariuomenėje tarnavę buvo žydai. Na, paleido. Nes jie jau ten buvo fortus pri, pri, privarę e, kelis tūkstančius, berods penkis tūkstančius. Ir jau ten dalį ir prievartavo, ir, ir žudė, ko ten neišdarinėjo. Bendrai per tą va, pirminį savaitę, sakykime, siautėjimą buvo Lietuvoje nužudyta apie 8 tūkstančiai žmonių. Tai milžiniškas skaičius. Na, Kaune pusantro tūkstančio. E, ten vėl ta statistika tai tokia. Dalis nužudyta tai tiesiog sovietiniai kolaborantai ir, ir valdžios pareigūnai. Tai čia matyt... Uh, sakyti, kad nekaltos aukos, tai liežuvis neapsiverčia. Tik tas va susidorojimas. Kas ten teisė, kas ko neteisė. Pagavo ten kažkokie komjaunuoliai, pionieriai, ne, ne, ne, nemaldauja gyvus palikti. Su šaudė, su, su, supleškino. Sunaikino mažus, mažas žydų gyvenvietės. Ir pavienius žydus. Ypač jeigu apiplėšti galima. O, tai tokių atsirado, nes nebaudžiama tai už žydų e, engimą pirmin. Mm, po to žydų tas koncentravimas e, vyko visur, visoje Lietuvoje, dažniausiai e, ne valšiaus, o apskrities lygmeniu. Jie suvaromi ten, nežinau, ar, ar Telšius, ar Jonava, ar dar ką, ir, ir suvarius. Tada jau Liepos mėnesį važinėjo tokia Roll komando Hammond. Roll tai ratuota komanda. Jie atvažiuoja ir tuos surinktus vietoj žydus kur nors, dažniausiai stengdavosi, kad ne miesto viduryje, nuvaryti kažkokią dikinę ir ten juos sušaudo. Na, vienas vizitas, vienas ma masinės žudynės. Toj komandoj ten lietuvių daug buvo, daugumą sudarė, bet e, ten tokių visokių irgi kaip Barzda ir, ir, ir panašių veikėjų vadovaujami. Tie, kurie netiek su laikina vyriausybė nužygiavo iš karto karai prasidėjus, o su vokiečių okupantais. Ir taip pervažiavo visą Lietuvą, išžudė absoliučią daugumą žydų, gana greitai. Gavosi, kad rūpjūčio mėnesį tie žydai liko gyvi, kurie suvaryti didesnius getus. Na, tie didesni getai, tai Telšių, Šiaulių, Kauno, Vilniaus, Švenčionių. Vėliau ėmė tuos ir mažesnius naikinti, kaip, kaip, kaip Vilniaus, tel, tel, Telšių ir, ir Švenčionių. Liko tik tai Kaune ir Vilniui. Ir liko atvirai pasakius, tose getose, na, ten nežinau, kokie 20 procentų žydų. Nes pačiuose getose irgi žudė. Ten tos didžiosios akcijos, mažosios akcijos, per didžiąją žudė visus senus, sergančius ir panašiai, per mažąją vaikus žudė. Ten elgėsi žvėriškai ir, ir brutaliai. Mm, na, o tie, kurie liko getose, tai visai ten jų likimas susiklostė, kas sugebėjo išbėgti ir pasislėpti, tai, tai sulaukė sovietinės valdžios gyvi liko ir, ir Izraelį išvažiavo nemaža dalis, ar, arba čia liko. Vaikus dar, vaikus šia, šiaip tai buvo įmanoma žydus liepti, bet na, buvo rimta problema. Nu, tai tiksliau trys problemos. Viena – dokumentai. Metrikais ir pasus išduoda pagal bažinytinius dokumentus. Tai jeigu tavęs nėra katalikų bažinyčios krikšto, taip sakant, įrašuose, tai na, gal tu esi stačiatikiu ar, ar luteronu. Bet jeigu ne, viskas, jokio civilinės metri, metrikacijos nebuvimas savo darė. Tai vienas dalykas. Antra, na, kaip žinote, žydai apipjaustomi o lietuviai ne. Ir, ir net ir Lietuvos musulmonai dažniausiai tais laikais ne, nelabai čia vargo mm, su apipjaustimais. Tai išeidavo, kad na, jau reikėjo, na ypač čia su vaikais, su berniukais buvo problemų. Kaip tu ten paaiškinsi, kodėl va, šitaip yra. Galima saugotis ir išsisaugodavo. Buvo kur, kur tiesiog trys be, su pusę metų prasidėjo rusiuose pogrindžiuose arba miškuose slapstytis galėjo. Bet tai tą galėjo daryti kaimų e, žydai, o jų netiek ir daug buvo. Pagrindinė žydų masė nu, tame ir bėda, kad gyveno miestuose ir dideliuose miestuose. Ir dar kompaktiškai gyveno. Visi kaimynai žinojo, kas, kas kur ir kaip. Pavardės kokios jūsų lietuvintos, vardai kokie. Na, taip. E, dar problema, o lietuvių kalbą kiek iš jų mokėjo? Ne, ne, ne tuo ten kažkokiu kaunietišku žargonu, o bent taip, kad susikalbėtų su lietuviu, jį suprastų ir suprastų, kad čia, na, gal koks rusas, gal lenkas, o ne žydas. Na, tai dauguma nemokėjo, du trečdaliai nieko. Ir, ir tai, tai irgi buvo slapstimas žydų, juolab, kad už, jeigu slapstai žydus, nes vokiečiai paskelbė, žydai yra reicho, na, nenusavybė reicho žinioj. E, slavai, tai yra rusai ir, ir e, lenkai, yra Wehrmachto žinioj, kariuomenė žinioj, jie tvarko. O lietuviai tvarkosi patys su tuo savo civiliniu valdymu. E, beje, metų pabaigoje, 41-ųjų, iš tiesų įveda čia tokį Lietuvoje civilinį tiesioginę prasme valdymą, kad nebe kariuomenės komendantai, ką nori, tą išdarinėja, o ką nori, tą išdarinėja lietuviška administracija. Na, tų norų ir galimybių išsidirbinėti nebuvo faktiškai jokių, nes vokiečiai greitai čia tokią ūkinę veiklą išvystė, kad, kad neapsakyti, neaprašyti. E, kortelių sistema, e, mikroskopinės algos, 50-80 markių vidutinis atlyginimas, jodoji rinkoje mm, 50 markių čia, čia lašinių kilogramas tie, tie kainuodavo. Kortelės vienam dirbančiam žmogui 1400 e, kalorijų. Tai ten uh, iš bado numirt galima. Išsivystė milžiniška jodoji rinka, išsivystė visko slėpimas. Uh, valstiečių eksploatacija tokia, kad suskaičiavo, jog trečdalis Lietuvos gyventojų pertekliniai ir reikia privaloma tvarka vežti Vokietiją Reicho darbam. Nu, ten tie Reicho darbai, tai, tai katorga, kitaip ir nepavadinsi. Nenorėjo, slėpėsi, darinėjo ką tik nori, kad, kad tik nevažiuotų ir, ir čia ir tokia rezistencija buvo. Natūrali rezistencija. Varyti samagoną iš grūdų vokiečiam neduoti, keulę slapta auginti, nes keulę galėjo užauginti, bet, bet jei ją papjovė, tai visą pasiima vokiečiai, tau galvą ir kojas palieka na čia kaip kažkokios patyčios šaltienos išsivirt kalėdom čia ar, ar, ar kas tokio. Tai viso to buvo ir, ir kuo toliau santykiai tuo labiau blogėjo su vokiečiais. Lietuviai tiesiog va dėl būtinių tokių. Germanizacija prasidėjo irgi ir, ir cenzuravimas ir, ir lietuviškos spaudos periodikos uždarimas leido 17 periodinių leidinių, bet jos leido komerciniais sumetimais, ten vokiečių akcinės bendrovės, apie jo jokius ten partinius ar kažkokius dar ten šnekų nebuvo. Mm, na, tas atvedė prie pogrindinės spaudos lietuviškos leidimo prieš nacinės. Ir, ir, ir tą spausdino, kartais netgi spaustuvė įsigudrindavo toj pačioj, kur, kur ir oficialią spaudą spaudžia. E, buvo labai daug tokio smulkmeniško priekabiavimo. Na, prikipti vat, prie, prie karo muziejaus, kad atiduokite visas skulptūras varinės išliesim metalo laužą. Nu, tai atidavė, vargo mokyklą atidavė, nes turėjo gipsinės kopijas ir keletą variantų. Nuo, nuo karo muziejaus bokšto karį nuėmė. Atstatė va prieš ke ke kelis metus tik tai. Gilzių daug pririnko, ten turėtų karo muziejai, tas atidavė. O taip jau buvo pasiryžę viską, visas biustus, visa, viską iš ekspozicijos. Ir, ir tokio ubagavimo būtų labai daug, jisai erzino. Jisai nervino. Vasario 16 uždraudė švęsti. Leido tik tai 43-4. Trečiais tai dar ten ir baigėsi tokių vos ne, mitingų ir, ir, ir nepatiko. Kariljonė, kad lietuvninkas esame gimę, kad neduok dievę, ne, ne, neskalambitų, ne, netinka vokiečiam daina. Ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Čia visko neišvardinsiu, bet galima pasakyti, kad toks smulkmeniškas idiotizmas, tai taip, palyginus su žydų likimu, tai lietuvių čia tas likimas buvo gana geras. Ir tos karinės administracijos nebuvimas buvo labai didelių gėrių. Nes žinote, kariškiai kaip problemą sprendžia? Sušaudimu. Kitokių priemonių jie ir neturi, ir nemoka. Su to civilinė valdžia, su lietuvių policija, teismais dar buvo galima, jeigu tavo veikla ten neviršė kažkokių politinio atspalvio neturėjo, galėjai dar gyventi. Bet štai parama va, karo belaisvėm kokiems slėpimas ar, ar bandymas padėti kažkokia politinė veikla susijusi su rusai žydais ar, ar, ar lenkais. Žydų slėpimas iš karto pakliūdavo į tą kategoriją, už kurią galėjo sušaudyti ir da, dažnai ten vokiečiai gazdino, kad sušaudys visus, kas name gyvena. Na nu, tai rizikuodavo visa savo šeima. Negaliu pasigirti, aišku, kad mano senelis ir prosenelis ir senelė ir, ir visi kiti iš Kauno geto berniuką vieną išgelbėjo, išslapstė, laimingai užaugo peristroikos metais, jau, jau su sunum išvažiavo į Izraelį ir, ir ten, ten kreivai šleivai liktai ir, ir pasaulio teisuolių yra įrašytas mano senelis. Na, kreivai šleivai, nežino, ten su kalba tai Mm, Kauno žydų bėda buvo. Mm, Stasė Antanaitis sugebėti, Stasė Antanaitį padaryti tai reikia talentų. Na, bet sugebėjo. E, tiek to. E, žodžiu, buvo, buvo uh, Mm, galima ir buvo bandoma, bet kiek lietuvių dalyvavo bendrai holokauste? Apie 2000. Čia ypatingai pasižymėjo porą savisaugos e, bataljonų arba tų Hilfe, kaip vokiečiai vadino, pagalbiniai kariniai daliniai. E, Vilniuje dislokuoti mm, vadinamų komjaunuolių. Komjaunuolių, nes jie iš e, lietuviškų raudonosios armijos dalinių be laisvų sudaryti, na tai jie ten taip šitie buvo tiesiog psichiškai neadekvačių, kai, kai, ko, ko gero, kaip, kaip ten tokie, kaip uh, barzda ir, ir, ir panašus, kur tiesiog atrodo malonumą jam teikia šaudimas. Uh, e, buvo žmonių, ten didelių intelektualų tarp žitšaudžių niekada nebuvo ir, ir būti negalėjo. Jiem ten mąstymai, ką aš čia padariau, vaiką užmušdamas nelabai kilo alkoholis, e, prastas išsilavinimas ir, ir sadizmas, nieko daugiau. Bei galimybė apiplėšti nužudytus. E, visi motyvėliai, ten didelių tragedijų, asmenybės supuvimo ar dar ko ieškoti nereikia. Galvijai žvėrės ir tiek. Buvo ir, ir įsitikinusių fanatikų apvalyti Lietuvą nuo svetimtaučių. Idėja, jeigu jo gyvenimo tikslas. Tai, o, davė šautuvą, valo į kairę dešinę. Arba vokiečių mylėtojų, Hitlerio ar, ar nacionalsocializmo. Buvo ir tokių. Kiek gelbėjime dalyvavo, tai turbūt jokingiausia, kad panašus skaičius, gal irgi apie porą tūkstančių, nu, kurie vienaip ar kitaip rizikavo savo ir savo šeimos gyvybę. Buvo ir tokių, kur ir nesuprasi, kaip, kaip, kaip ten Vilniaus geto vadovas, kurie ir, ir ten dalyvauja, ir šiandien dalyvauja, ir gelbėja, ir, ir turint norą matosi. Na, diskusija dėl generolo vietrus. Uh, kai, kaip jį vertinti. Nu, tai taip, taip ir vertinti. Ir toks buvo ir toks. Žmonės, žinote, sudėtingi sutverimai. Nebūna vien tik tai angelas ar vien tik tai velnės. O kaip atsiminti reikia tokius istorinius veikėjus? Va taip ir reikia atsiminti. Kad ir toks buvo ir toks. Galėjo ir, ir taip elgtis, galėjo ir kitaip. Čia apie Jono Noreikos lentą, daužimą ir visokius kitokius. Arba Škirpos gatvės. Ten gerbti jį kaip laikinosios vyriausybės e, funkcijų nevykdžiusi vadovą. Atleiskite, jo vokiečiai iš Berlyno neišleido. Bendradarbiavo su Hitleriu. Tai su Hitleriu ir Stalinas bendradarbiavo. Ir Sovietų sąjunga visa. Ir Lenkija bendradarbiavo. Ir labai netgi draugavo. Ir, ir daugybė, daugybė. Iki antro pasaulinio karo tų bendradarbių pririnkt galim. Ir vėliau dar. Jungtinės Amerikos valstijos e, karą nepaskelbė Hitleriui. Hitleris e, valstijam. O dar du, na, ne du, pusantrų metų gerai bendradarbiavo. Visko buvo. Tai gerai su... E, čia to, nei šitoj paskaitoj, nei iš viso turbūt niekada iki galo ne, ne, neaptarsim, kiekvieną savo nuomonę turi teisę turėti. Ir galima turbūt konstatuoti vieną – bandymas atkurti nepriklausomybę duja buvo ir laikinoji vyriausybė ir vėliau konferencija Kaune ir vietinės rinktinės sukūrimas. Nes vietinė rinktinė turėjo būti ten vos ne šimta tūkstantinė kariuomenė, su aviacija ir tankais, ir kariauti tik tai Lietuvoje. Na, Hitleris, kai pasiekė jo ausis konfliktą su vietine rinktinė, nes atsisakė priesaiką asmeniškai Hitleriui duoti, e, bendrai visokias šneka šnekėjo, už tai buvo išvaikyta ir likviduota. E, Patį e, vadagi koncentracijos stovyklą uždarė. Mm, bet, bet, ai, tai Hitleris ką sakė, kokiam kvailiui atėjo į galvą duoti ginklus lietuviams. Mėgo jisai lietuvis, atsiminė nuo, nuo Klaipėdos krašto, ten tų visų noimaninkų ir zasininkų ir kiek jam kraujo prigadino. Tai požiūris buvo toks. Na ir užbaigiant, vokiečių požiūris į lietuvis. Jie galutinio sprendimo, skirtingai nuo žydų, lietuvių atžvilgių nebuvo prieėmę. Čia vėl taip, nereiktų pervertinti. E, slavus, taip jie ruošiasi išgrūsti, išnaikinti, kuo daugiau mirs, tuo geriau ką daryt su tais va tokiais, kaip lietuviai, latviai, estai, vengrais, ką daryti, e, bulgarais kokiais ar rumūnais, nelabai ir žinojo. Germanizuoti, ką ten prigermanizuosi, menkaverčiai. Tiesa, nacistai, rasistais buvo, tai tiesiog nuostabiais. Jie išskyrė, kad yra arijai, na tai vokiečiai kurie fiziniai ir dvasiniai arijai. Po to yra arijai, kurie fiziškai, uh, E, bet dvasiškai ne. Tai va, baltarusiai, lietuviai papuolė į tokius, nes šiaip tai blondinų, židrakių, pailgais kaukolėm, na tokių šimtaprocentinių pagal arijų rasistinį mokslą nacių. Tai daugiau gyveno Brenske kokiam, Smolenske, Gudijos, Pelkynose, Lietuvoje dar ir Lenkijoje pilna tokių. O ne, ne, ne pietų Vokietijai, kur, kur ten kažkokie tamsiaodžiai, apskritaveidžiai nesuprantami, kieno palikuonis. Mm, bet ne, vat rado tokią išeitį. Ir po to dar sugalvojo, kad yra arijai dvasios, o ne kūno. Tai čia Japonam buvo skirta. Nes e, nacių tam pasaulio istorijos matėme, kažkada buvo Atlantida, ji nuskenda ir tie Atlanto palikuonis, tai yra germanai, jie pasileido per visą Euraziją nukeliavo nuo, nuo Baltijos ir Atlanto pakrančio iki Himalajų ir iki Japonijos. Ir visur nunešė civilizaciją. Po to kažkaip ten ta civilizacija susimaišė su vietinės bereikalu, nu, žlugo vieninteliai vokiečiai ir kokie norvegai išsaugojo tą savo grinumą. Na, kad tai antiistoriškai klėdesiai iš ezoterikų visokios pigios literatūros, tai čia turbūt istorikam busimiem aiškinti nereikia. Bet va taip pasaulį keistokai matė. Tai gerai, e, tačiau buvo, buvo tokių visokių pamastymų, visokia paprasta publika, tai jiem norėjosi kuo daugiau žemės ir, ir tuo užsijėmė. E, naciai jie nacionalizuotų sovietinių įmonių beveik niekam negražino, namų negražino, ūkių negražino, tų, kuriuos į Sibirą išvežė. Viską perėmė savo. Tik tai 44 e, jau kai matėsi, kad po velnių viskas rytasi, tada pradėjo gražinti. Ir tai parodomi keliolikai, čia su triukšmo spaudoj, va, atiduodam. Radoma tai po, po dviejų su pusę metų svetimą turtą nu, gražinam. Vietoj to jie buvo suplanavę Lietuvos kolonizavimą ir ruošėsi tokią liniją per Lietuvą, per vidurio Lietuvą, kad atskirt Žemaitiją nu, nuo Aukštaitijos ir sujungti Kuršą su, su Prūsija. Ir ten turėjo per 20-25 e, metus na maksimaliai iki iki pusę milijono vokiečių būtų įkeldinta bet čia fantazijos ten ten jie daugiau daugiausia penkiasdešimt ir ir panašiai tūkstančių Buvo Lietuvoje vokiečių, kurie sutinkamai su sovietų ir, ir Vokietijos sutartim repatrijavo 40 metais. Tai dalį jų bandė grįžti, bet greit vokiečiai nusprendė, kad ne, šitų, šitų grįžti nereikia, nes jie sulietuvėja ir, ir prasmės iš jų jokios nėra. Pagaliau buvo Himlerio visokie pasvaičiai, čia ypač 43-4 metais, kuomet jis paskelbė, kad nauja Europa bus čia jau viskas ne, ne taip kaip iki tol. Tiesa, kas jau betikėjo tuo metu ten to Himmleriu ir, ir jo idėjom. Jo labiau, kad visgi Hitleris dar ir gyvas ir sveikas buvo. Tai Himmlerio vizijose turėjo būti Europos šiaurė didžioji Suomija, nuo Uralo iki nežinia kur, ir Lietuva, Latvija ir Estija būtų tos didžiosios Suomijos protektoratas. Na, Suomijoje gyventum. Na, irgi čia taip. Fantazijos gražios, neaiškios, kažkokios tokios. Ir buvo SS gelmėse sukurtas planas Ost, bet tas planas Ost jis nebuvo įgyvendinimas, kaip čia pasakius, nuosekliai. Tai greičiau buvo strategija, kurią dar reikėjo detalizuoti ir kada nors uh, mm, įgyvendinti. Pagal tą planą Ost uh, turėjo visos uh, tautos išvytos iš Europos, kurios nerijo, sudaryti tokį tautų žiedą tarp Europos ir Azijos prie Uralo kalnų. Apgyvendinti visus, o Ukraina ir čia centrinė Europa būtų vokiečių. Vokiečiam atiduota, jie, jie čia kolonizuotų, gyventų kaip dvarininkai ir, ir panašiai. To perkelimo metu tuos, kuriuos galima germanizuoti, paliktų, menkaverčius visokius likviduotų, o kitus išvežtų. Tai ką germanizuoti, ką negermanizuoti, na, vėl pas, pas vokiečių tas keistas rasizmas pasiro, buvo toksai, kad Lietuvoje ketvirtį gyventojų žudyti, ketvirtį germanizuoti, o pusę išvežti. Tuo tarpu Estijoje 80 procentų jam atrodė tinkantis germanizavimui, e, išvežti ar, ar likviduoti gerokai mažiau reikėtų. Panašiai ir, ir Latvijai buvo. Na, nepatiko lietuviai vokiečiam, vokiečiai lietuviam nepatiko. Ir didelės meilės, kaip, kaip minėjau, e, tikrai mm, e, nebuvo okupacijos metais. Karui artėjant į pabaigą, na, DP banga taip iš Lietuvos, nes na, tikrai mažai kas norėjo sulaukti sovietų ir, ir jų te terorą, tai apie 60 tūkstančių lietuvių sugebėjo pasiekti vakarų okupacinės zonas. Tai nėra milžiniškas skaičius čia beje. Iš Lietuvos e, iki koronaviruso ypač per krizę per metus tiek migruodavo. Bet problema buvo, kad tartų 60 tūkstančių tai buvo vis tik Lietuvos viršūnė verslininkai, mokytojai, gydytojai, išsilavinę žmonės, kurie, kurie mm, kurių, kurių dideliu skaičium Lietuvoje pasigirti nelabai ir išeitų. Na visai pabaigai. Hitleris su savo antisemitizmu, tai čia buvo irgi fenomenas. Fenomenas ta prasme, kad pačioj Vokietijoje taip baisiai, taip masiškai su vietos žydais nesusidorojo. Liko tenai, sugebėjo dalis išgyventi bendrai jo antižydiškumas tai kažkoks ne dėl to prikibo prie žydų, kad, kad jų daug ir įtakingi, kad čia rimtas priešas, o dėl to, kad jų Vokietijoje buvo labai mažai. Vokietijoje Hitleriui atėjusi valdžia, tarp visų gyventojų žydai sudarė 0,9 procentų. Nu tai čia panašiai, kai jeigu aš dabar, na, nešo kas nors, Lietuvoje imtų kaltinti dėl visų Lietuvos bėdų ukrainiečius. Nes Lietuvoje apie 0,7 procentai ukrainiečių. Ar, arba baltarusius geriau, tų daugiau, dar, kiek ten e, procentas, kablelis keturi. Na va, dėl visko kalti Baltarusiai. Jeigu aš šitaip kalbėčiau ir padarom viską, išvykim Baltarusius, čia mano pagrindinės nuostatos, va, būčiau diktatorius ir išvyčiau. Sunku man tai būtų padaryti, jeigu visi lietuviai ten Zyk e, Antanaitis klykautų. Nesunku. Labai tai kažką pakeistų šalyje, nieko nepakeistų. Na, tai Hitleris su, su žydais ir padirbėjo. E, gyveno tenai na, apie 600 tūkstančių Vokietijoje iš viso žydų. Iš jų, čia beje, apitikrai, neapitikrai, bet Mm, jo. Mm, taip, jie susitelkia. Tarp studentų beveik 8 procentai žydų, neproporcingai galima sakyti daug. Tarp turtuolių Vokietijos žydų ten ketvertis beveik, penktadalis, kaip čia žiūrėti, ką žydų laikyti. Na, daug, bet nedominuoja. Tai iš tų 600 beveik dauguma e, buvo iš Vokietijos išvyti. Tiesa, nedidelė dalis pasiekė Palestiną, Jungtinės Amerikos valstijas ar Britaniją, dauguma atsidūrė Vengrijoje, Lenkijoje, nors Lenkai baisiai nenorėjo Prancūzijoje. Niekasgi žydo nepriminėjo pasaulį, čia bėda buvo, e, nuo nacijų bėgančių, kai, kai jau ten prasidėjo krištolinės naktis ir, ir kitokie dalykai. Na, taip, dalis net ir Lietuvą žudyti masiškai pradėjo, kuomet į Hitlerio rankas papuolė tai, ką jisai ir, ir kiti vokiečiai vardintų svetimi žydai, ne Vokietijos, net ne Austrijos ar Vengrijos. Tuos irgi ėmėsi, jų ėmėsi, bet jau ėmėsi 43-4, čia atsiai toksai kerštas už tai, kad e, žydai bombarduoja Vokietijos miestus. Na, vėl eilinis samokslo teorijos klėdesys Hitlerio gana liguistai galvoj kilęs, na, atkeršė, masiškai žudė mirties stovyklose. Bet va tie svetimi žydai, Lenkų, Sovietų sąjungos, Lietuvos, tai su tais jau jie nesiskaitė niekaip ir, Ir čia jau kalba ėjo ne apie 0,7 ar 9 procentų, iš kurių pusę dar ir užsienį galima išleisti. Žudė visus iš karto ir masiškai. Tiesa, pasikartosiu, slėpdami visą tai. Bet tų buvo ir kitų žudynių, tai ir, ir veikia te, te, tiesiog jau 43 pasiekė mastais ir sovietinė represinė struktūra. E, sovietai po, po, po 10 dieną suimdavo, vokiečiai po 20 sugebėjo. Darbavosi, e, rankovės atsiraitoja. Tiesa, daugiau kliuvo gal Lenkams su, su Lietuvos rusam negu lietuviams, bet sistema buvo uh, terorizavimo įspūdinga. Na ir kokie rezultatai vokiečių valdymo? Nu, tokie savotiški. Karas Lietuvoje užsitėsi. 44 beveik pusę metų užiminėjo Lietuvą. Sudegino eilinį kartą Šiaulius beveik, beveik be pėdsakų tokie mažesni mediniai daugiau miestai, kaip, kaip Jonava ar, ar, ar, ar Šakiai, galima sakyti, nuo žemės paviršiaus nušluoti buvo. Per kažkokį stebuklą, kaip per pirmą pasaulinį, taip ir per antrą. E, beveik nepaliestas liko Kaunas, na, tiltus susprogdino. Vegetarinę valgyklą sudegino, vadų rūmus sus, susprogdino, elektrinės. Bet tai, tai juokas palyginus ten su Klaipėda ar, ar Vilniumi iševakavo arba žuvo Klaipėdos krašto gyventojai. Klaipėdo iš viso užėmus sovietiniam daliniam, ten, ten keturi gyventojai buvo. Viena žemaitė, viena vokietė ir du kažkokią prisiplakę pasimetę Lenkų belaisvį. Na, lenkiškiausias miestas 45 metų sausėje Lietuvoje, Klaipėdoje ir buvo. Vilnius nukentėjo gana rimtai, bet labiau gal pakeitė vaizdą po žydų genocido, nes daugumą Vilniaus gyventojų žydai sudarė, tai prasidėjęs Lenkų repatrijavimas – 46 e, metais, tiesa, trumpai jis vyko, trys mėnesius, vėliau pamatė, kad gali taip visi išvažiuoti, kad uh, liks kaip, kaip uh, e, dikuma rytų Lietuva, nebus ką į kolhozus varyti. Tai tą masinį važiavimą nutraukė, bet išvažiavo, kaip ir lietuvių DP, visa Lenkų inteligentija, liko visa kaimo varguomenė ir tamsuomenė. Uh, na, irgi paveikė Lietuvos Lenkų, sakykim taip, kokybę ypač intelektualinę ir, ir, ir dvasinę. Na ir dar vokiečių liekanos, tie, tiek ten nedaug buvo, keli tūkstančiai Lietuvoje vokiečių, e, kai likvidavo galutinai Rytų Prūsiją, padarė Rusijos federacijos rytimi Kaliningrado, tai iš tenai tą ketvirtį gyventojų, kurie sugebėjo išgyventi porą metų sovietinės okupacijos, nes trys ketvirtadalį amžinybė iškeliavo iš bado, lygų ar tiesiog nužudyti buvo tai juos vežė į demokratinę Vokietiją ir pakeliui sukrovė dar tuos čia kelis tūkstančius ir Lietuvos vokiečių ir, ir, ir tuos išbogino. E, taip kad e, negudrių tokių genocidinių akcijų dėka, sakykim taip, Lietuva po antro pasaulinio karo e, atsibudo gana mono nacionalinė valstybė, nes Dauguma gyventojų, kaip niekada iki tol nebuvo, gal nuo kokio Mindaugo laikų, absoliučią daugumą ėmė sudaryti šimtinai lietuviai. Nieko nėra. Nei vokiečių, nei lenkų. Tiesa, greitai vietoj vokiečių ir lenkų pradėjo į Lietuvą judėti sovietiniai mm, gyventojai, dažniausiai rusakalbiai. Bet ir tie čia, jie mm, keliom bangom tai vyko ir apie tai pakalbėsime kitą paskaitą.